Сергій кілька разів обдивлявся намет. Він був міцний. Тільки в двох чи трьох місцях проступили вологі плями. Ірина подумала, що вони зараз в самому центрі грози, два метелики під листочком, цілком у її волі. І це було водночас і хороше, і страшно. Спалахнула блискавиця і Ірина побачила Сергієві очі великі, осмислені. Її завжди дивували його очі в такі хвилини. Була певна, що її власні очі в цю мить бездумні і повиті туманом. Його поцілунки ставали вимогливі, ніжні. По справжньому ніжні вони в нього тільки в такі хвилини. Вона подумала, що його кохання для себе що вчора він сказав неправду, аби лише втішити її. Та, може, так воно й мусить бути. Бо ж ми кохаємо для себе, а не для інших. Хоч клава їй казала, що деякі чоловіки ні, то таке сороміцьке. Далі вона вже нічого не пам'ятала. Вони ще довго лежали, стомлені коханням і грозою. Принаймні так здавалося їй. Через те, що взяли в долоні неймовірно багато, стільки, скільки вже не могло втримати серце. І вона із зітханням подивилася на Сергія, попрохала в думці у нього пробачення. Дивовижна гроза і оцей намет це вже було понад її сили. Стільки щастя взятого неправдиво, стільки болю в душі, що коли б їй судилося і вмерти, вона те заслужила. Вона підла, негідна жінка, підла сто разів, бо ж розуміє все і думає про це користує безмежну довіру та безкінечну доброту. Якщо вона зараз зізнається йому в своєму намірі, він знову почне її відмовляти, і вона здасться на його волю. Вона не може не сповнити її. Це понад її сили. Отже, треба отако, неначе з мосту у воду. І враз відчула полегшення. Мовби вже сповнила свій замір. Вітер випхав грозову хмару за обрій, і небо засяяло такою голубінню, що різало очі. Вони викупалися в теплій, зігрітій блискавицями воді. Сергій знову вудив рибу, а вона бродила в траві по калюжах. Луки були чисті немов після першого дня творіння, гостро пах рогіз, і пахощі материнки мішалися з пахощами полиню, що ріс на пісняному горбі. Все було мокре, кущі, ледве помітна стежка до лісу, грушка. Коли оглянулася, в траві від її ніг лишався слід по сивому зелене, там, де збила росу. Вона знову думала про те ж саме. Тепер вона ні про що інше думати не могла. Чи мало значення те, що Василь їй не зрадив? Не зрадив, чи не може зрадити в принципі? А може, вона помиляється? адже стільки не слухалися і навіть не бачилися. Ходять, туркочуть, як двоє голубків, а потім обоє в різні боки, і знову туркочуть або чубляться, випитують одне в одного таємниці, спопиляють недовірою. Василь так само жартує з іншими жінками. Їй стало соромно, що шукає собі виправдані чи хоч полегшення в такий спосіб.